ole, lê à trái bữa nào các bác lang à điu cái lô lê thôi không chó mồ ô à văn nuồm em nà cho nàng ô chị bài bên kalome miles otisi mu chuan milo hril ro ka in thiar fil him hul hual duang minute nga hnuwa meeting kan thanang o a tha ron tel kim vek tur Duke OTC lo muem ai mumi lo chuan enge kan ti lai kha o o Zer si bong ho Hey Benny Boys Otis om nei shia mo Oh shete reng mai nang ni ho hi Otis la kalaw in thier fil hi mang chau in shia mo Oh te reng mai iso yang zelin le Ben Yeah yeah em nghe cái rạ hí em nghe cái kìa cái eta otis ô ben lungai su meeting turin lâu cái mek nghe yang Okay, Jonang, kashiye. All right, boys, hey le, kathiam tharan hi. Heel surfing, tiếng tiango. Ike khaveng thalo. Khaveng che. Hey hi him ti tiango. Otis back him chiang e him chiang e sal su in him lo la ya ne mi e ti dik cha okay ji kha le ji liak photang kalang o cái ti về don shotgun piggy bag nilo in thi Freddy anh mang nilo lo ngồi lo kha okay, okay. om khom mang hey enge à. apple không khoya mi nghe apple mo a à, ta hian ờ, alo om ringo ta Otis? e e nghe đi ta ờ. hey ta khi soi cái chắc to lít tục ole ole em ru em ru thà lâu lẽ mày tu man thính thính cung tí su thính cung Let's go! You Oh! Otis! Lungan ti donem! Chỉ bay ule ole kan tran ma in birthday lom tur kan neya everett uye chu kum som pathum alo ni ta kang hun liam ta te kha bum bo tak zet ani chuan hei hi shebok ula what's up hey <clears throat> armul kan kai vak na chan hi isoi fi du nge yang chu tiro haha nur mit ve thei ngotang a chan chu minui du ve tak ni sia kan threve kan ilom die adikem just take a seat au au back cool sorry about that ow no time zanin hian apple zoo a free dona hey big inara khoi thi omin ka chia oh oh athi ole ama sabira tan kan soinon lenge mihring the thil siam lei hi khaptat ani hello moto ha apis ima kis ta oh kavam han rilo ve kalangai tak zet Mr. Jordan Air. Wrong number. Thank you. Apa ni na kasoinon liang. Tun hi ching na shan hun niya. Ramsanun rong le tri takan ni. Dan pakhat na ahu ho om zel tur. Dan panhi na hung chung om vek Yang lai poin. Dan pathum na. Phim khur le rau. Ole, chanila Ole, Tranila? kal chovat tur kal ru kal ru step step step otis minute khat lo omlok ta che alo omnya wang okay miles engai ngai dan ivan nei virin ka shia bong hian tin kom palien ne ya nang chuni nei bel okay acha kapa churo oh ka ole pahat na tunge fo ai bia kha ka hredu lo wa gophers ani tiro ani em a a i ai ka hredu lo gophers ani em i i ni lo ka hredu lo hei hi hei hi eng wang tinge ni eng anga min lan tir ngei tum chuan ei hi nang wa chung chang ni mi khong e jinga khani om otis kan in fiam lo ka lom ti ve chin ro kan nui vel phata chuan kan in fiam vel pal rong noi pui min ti ama ching ne sham hun ani ti shia chính niệm mà cả sẽ thiêm lâu ý nghĩa ni vậy cả chính niệm niệm mấy ăn tiệt cái gì cần liền ý nghĩa ăn tiệt thấy chuẩn giờ tôi ring ở lên này pal tị về là cái lâu pal chuẩn là vẹn thấy chuẩn lâu pal chuẩn cần ram ria xiêm cái màn cái vẹn xuống chuẩn ran sa ta chú pal xuống à ăn tiệt thấy lâu vâng chú chú nào lồm ole rồi tu chata cái mình chơi chơi tu mà đi chuẩn bản thân rồi cái tị chi ni lâu ke man church kalak chuan engkim adang vekang bansan mero otis michak chu ama tan adinga michak le zual chu midang tan ole ka pen ka thengil zani ni ven hun o ole kalok kalang otis eng te kai mo chuan puitling taka i omalangai don in fiam kol mai mai reng lo hian nia mi lo thirang che hmm. Freddy hey hi nom e nom lo i lu kha ka mom mok theng a an nom lu tuk ka ti na Cái vụ thật chứ 卡卡龙的水煮 sweet 妈妈。嘿，说着说着上哦。 Fillet! Ngititya. Uh. I'm naming the kinds of cuts of meat to the animal I'm chopping on. Machaca! Pork chops! Rump! Roast! Ente. Du doktoro. Ati, Ati, hi, Ati. Hi, Ati. Hey, Mary. Ivan, chareu take o. Ah. Shove a face, you crazy cow. Say I'm smooshy. Ôi, ơn mùi kì. Cảm ơn thà, tú nạ, tú nạ khi thôi em, từ đó lấy. Why is that Wendy? my turn, my turn. Ô lê nâu tê, cậu tổ đó lấy. Bye, Odie. Alrighty. hey, tú tên nghe số mi tê số. Lúc này tôi in alak tharan ni kha khá lo mẹ lô này tu anh pha mà anh em mình nhị thiên à anh nhị bản nhị chết khá đam anh nhị hmm. chuyện anh mà muốn đi ha mi lâu ngạc mi mi lâu sẽ thiếm lúc các mũ châu khan hey anh tệ eh, eh. Wow! Uh, hey! Oh, look at look at you! You're all. Uh... Raimo? Oh, ni e. Avan à, chiet lo ve. Idin ngil chuan katina asir à, zong khan alang ve deu. o, o, otis kania. Daisy kalang hepa chala hian ela om nilo kema lom sajute hi C X N Q min ti lung dona lom helai hmuna hian lo lom cheu ka tum ve mai me ni in thian dun hian hei hi ka thian be si ania eh a a du om hle me ka mu chu ka lo me otis ipo le Shalom. À, boy. Itam bi sei tu rom lo, ma se a thian nu ka ka ngai na tlat. अमुता है đủ oh yeah bằng เฮ้ยเนี่ยนะเองอะเฮ้ยยินดูมอโอ้ยบังเปิลจุนไหนเน่ไหม kalau thiang ka sai ang adik ka cái cái cái cái ai khir cái cái ai khir ta ấy Chỉ chibai ka fapa kapa kalau ngai tua ingai dam jil na pom ka dua Tắc tak tereng mai a ti nol che ka du lo in fiam vel ka tum mai mai ani zan nom takani i farnu nè na kan thut dun lai ta kha ka shereng thrin farnu lâu. nei lo lâu nei anh re ani kalome chuan kan tha em kan tha lom iro puiru tuk thil zo du cheka neya thian ta chek ina anom veka katan chuan engma ani chuang lova ma se min mamoa rimoi tum vela khan pat poi mo tak ka changa ka thelo ti ka shil ka shila karal ven hunani ti ka soya ka ma ka sel poni lo ka ka ta chu ka ta enge e ngai dan otis tianga ka phura ri hi ka ring ngai lo eng kim hi ka ko ani zel don ti po ka helo ma se ni kha thil thua a in thak thu ta chu chu ka mu ni che kha ni phula ka kala bong no te ama chaw lo um hi ka muwa kamong chia i lo ni ta a ina ka hroi hong chia thil mak deuh mai chu van lam kan en chuan ar si te khi an lam ti ka hre chiang ani chuti chuan helai hi ka hmun ani tih ka hreta a ka en kol hi ka ti tur ani nang hian chu chu min ti hre chuak ta a i love you son kalve chu ira du reng tiro o ka dulom i thil sei mak tak tak tani lovin chutin an tingai lo keman ka tialom mak lutuk a thalom kalta che kalo ven sakang che thanks kapa i thaper otis otis mi chakle zual ni ang che o oh, i i sei kha chak chu ama ta na dinga mi chakle zual chu kawang thata te i shemayam see i learn Mr. Bombastic. We want is bombastic, romantic, fantastic lover. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Romantic, call me fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Ro. Smooth. Who's here? Just like a silk. It's me. What's up? Ah, milkman. No, take me, take me, take me, You're late. Come on. He's a real winner, that. Stop. I think he's kind of cute. and get some bubble bath. Only song you will hear is the beating of my heart. And we will mmm and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, fantastic. zanin chu nuam chen tak takang o oh. hey bak stage atang khani ke ra tharo <laughs> chek na tanga sei lian đi em sắp phải ole sakor em takini engai ena sayar tuwe mo khan cranberry sauce min pe ula kan na thivek don ma anh ani kan shelo hey ro kan shia thanksgiving day chuan zanin hian thil that deuh en tir tur chau kan ya nula te u he hin ta no kan no ti sal le a thian te zan khua me party so pa son inge mo shiat le tu em ka kau don om tir me me te ka du du danin ka tiang tv enin ka chumei me don mr lampi iwa chalau tak em cần anh nghe à chả phải cái pizza xem tụ anh I'm Uh. Thanks. À kì đi tụi em. À ngay lộ mấy. Pizza yêu đã tâm lẽ mày, Nia party ro pui tak le lian tham tak kan hoi hota. Party te chu nuam lom. Kalau. Ai ai à cha lom cái nên mula don nhá ouch à cái bàn ta cái cái bàn lem cái tí na wow à bây lem ấy bây ngay em ai ngay luôn tắc zết cái sa khu cái sa khu này này in mình lâu no help yên cái gì cool. I'm Lutheran kan ya. Anh tin nghe hi hi. In ai thấy ang a ba le mấy. Tak tak mo. Thiên à, van cái này. Yeah, yeah. stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground, won't be turned. chỉ phải ule lê đủ la tê u lái tất cả cái nón tròn chữ u và nghìn bôi cái tê lé mấy tu nà hiền bà rục cái là chữ u thom xia mình nằm chuan lạc bên bộ bôi cái tê chuông rồi hiền tê u là rồi u tu mà hi in là bao đôn miệng rồi mình đàn in tu mềm đi chú chú ít tiếng mò mình đằng đôn mò anh tin Sopas omule. Ben, idam mo. Cibay buk masalawin kan lokal to pa. Arkada tharo. Tereng may ben, lutuk. Kahan lem kual vel may mayanya arkan ngay nat zia zu usyat ka. Min siyalom, may che tattu. minti khatlai rei don tlat ben padrup kan nia nang pakhat thar öğrenin ya. nghe cái tì ta còn tú em chính thế là cả mình veng ta ăn tú em một xí lại này nó mềm không ai đâu có không tự meeting chân tiếng meeting suy tu tu zong in cái meeting à chú chú ngày đàn trà anh em chú chú lo meeting anh chân tú em một chuyện anh tiếng ai lo bên nào ông tổ xí lo chú vang in cái gì cái in pe ui tết chú mình ngay khát tự u ui thế chu kan mi ta vara kan du nom em em bok chuan mani anh in liak thin bok soi tu mani in liak thin kan du lo kepo kepo kan san de to kan in chang te hiền, ek in tui in lai po cầm hụt to ek in tui in chin ek in tui in mà, mo bùm ru vàng lom kan thu kan kal pel thui to e chiana <coughs> ít om viu na in soi tu ni tur chu ni lâu zo lo em vàng in mo Hey, in fiam nan ka timay mo yan ikha. Bol ka man leta. Bol ka man leta. Ka lo leh. hei hian om zia nei mi lo ole ole ole vot kan lang vot lang ule xoay tu tura min du zong ban pharila du lo zong kabani muthem mình lâu ngai thata u bên khan oti si ai ở o turin du ti gan shreveka acha e oti sa niang kiman ka thope Kal ngil ru. Mary lo che kan du lo wania. Oh, I think that would be just fine. Odie, Odie. Hey, Odie. <laughs> <laughs> Hey, Maddie, kan nuam vak lo a, eng den ngay tia. Du tok te, hey. Whoa, stop. Come on. Hey, hey, hey, guys, guys, guys. Oi, good gare le. Huh? 我对，你要看我们女婿，柏林那边这。اللون بيدو ما سبق كان يعني otis hroi tuini te engmo miles ka du mi lo ani ka du lo ka du lo ka mo da ni lo ka shie ma se gan thang si che Fair takin kalom pui che boss Hey, in avek Tommy. Chuna niya lo nei tu lo kalanga. In tilutuk ma mani en te otis i chak lo na lai ka wild mike wild mike wild mike wild mike Cắt đi don lo a thei lo bur in va in in om na huna om theu ro wild mike wild mike This is ridiculous. Kalam don chuang lo. Wild Mike in nei vang khan pick mien pui te. Otis, idang thailo. Party tour piang ini telat. 听念你啊。可是喽，马些阿拉姆嘛你。อีตินโฮมังอู้ทิ้งบุ้งคามินหันเปเกอู้ enga tinge kha ti ti enge ka ti e chuanang a ah, mu che a iti lumanga sin amar ka mu hei hi thalo a ah, thalo tak je tani so bad in bang dai vek ro just calm down all right enge ka tiếng enge ka tiếng enge ni à ช่วยตู้อินีลมช่วยตู้นี่เลยเหตุที่เห็นอินซอมนานี่ลลมตักเห็นเฮ้ยว้าว no กระผูมังไงนี่อมูตำลุตุกันดัดชัดง่ายอินดัดชัดน้าอมลฟังลงในตู้หิมิเฟลตักนี่ยากันจุงอัชเอมเอมบกเวกันนี่ยาลัลปันมาลาสอมันี่ and เอ็งเอเวกันจูกี่มันกัสเชียสเตลเอ็งมาไอเหลาตีนะ Nilo, vegetarian a lom isoi chu. Vegetarian chu zana chu zong chin tiro. Zom po yara lom cho a. Cheese ei thei lo mo. Cheese chau nilo, vegan chuan bong hute atanga siam reng reng an ei thei lo. Cake? Cake chu ar tu ya siam lo, ma se bong hute lam reng reng a thei lo. Bong hute hi ka dua, vegan kan ni thei lo ti na mi. Bacon ri mi tui ka ti lu Lâu Lo ti to su, thlan tur dang nei chuang lo. Lalpa le so chú kỳ ai nó liền à ah, chuan mình lầu veng chú ok anh em thì ăn bếp khan một đủ lệ khá bu ole ta hian äh. ah, ah. ah, a thu a lekha bu chiara chuan a lua engemoni na tlaka ka sia a zang lu tu khat yang lekin at luk thei a thei ka ding i du tok to em lian tham deuh kan momo ei pulkha kalau ei enge an Marshal He's not buying it. No, he's buying it. Tito su ka ami ti tu mani lo chuan ka ti leng ole ka lang u in huem a thavek e a thavek to e hruai tu ni hi alo har salove có ก็สอยอมเสียจุอินเทียมอินเทียมเวกตรูhai với nên mong nùm em yeah hey hi otis idea more. nia defense lang ni na ang kan nia thi kan sha thein kan hu thaya lo mo om chuan ti hian otis ka signal va thin ka thok thavia we ka thok thavia sin lo ngai tharo a huna ah chuan a thavia wang <coughs> tu na anh ral veng tong le nie nie Freddy, you try him. I do tel lo sa. Kri la tam lo, tu ma ka ei du lo chu u. Nang, eng e theng, eng, eng. Okay, quick little once around the barnyard, then hello, Potty! hey! en te u rồi tụt thar ni ka lom pui chứ, otis ô, hắn en ve te u bong kha ti har su Kau tipping ni kah? mình tí sẵn lê mày khả nó khoản rê cái lão hey lâu ngồi mắc rồi ô cái thì mấy mấy lắm nì lắm nì xây chứ xây anh em cẩn chút cẩn ôi cái tổ kim á cẩn lòng u thốm cả xe lệ ta, Ishe VM. so pa so atak zetani tu em makan kau turani tu em makan kau turani smell buttermilk. Shut up! Shut up! Stop it! Stop it! Get in there. Randall, po na sa buong oom. Buong family ah. ấu mong chú hết tạ hiền mà lẽ thà sang ăn mì na về viên lắm bông in in ngay nó đâu ấu lo vắng ni mà biết đây ông chú Nathan Randall the third cả á là vấn ya đầm đôi chú cái ấy nghề mấy mà xe cả á thì nó ăn được chuang lâu ít thuộc khá abou to abou na à à phải chú cái xe đâu mà xe abou à đấy cất ký đập liệt tổ cất tỷ phật ăn à, nuồm lẽ mấy nuồm lúc tục cất đủ lúc tục chứ otis ô lẽ lẹ à tỷ đàn xía mò xía ấy xía ấy à sẽ lúc tục lắt pian sik te u kamu manga niem otis otis an minon som be bok si ran sa sual thil ti sual ka du lo tuk tat hey thil khai đâu kengen ye reng mai hey kon la vat la show it show it, it's right here it, right here it's right there We're rebels! We're rebels! Soda Solomon. Oh, too bad we can't go in there. Yeah, huh? Breaks my heart. Bây giờ, Ivari em em về liền rây lâu tour đó xin. Ờ, ờ, liền rây lâu tour. Bla, cái đu đu cái tiang, cái tì don chiang. I want when I want, cause I wanna do it. Yeah. Imun lava iloom. I'm lactose intolerant. Oh man. Here we go. So, I know. One. Yeah. Two. two yeah. tipping. <laughs> phula kal to lo tur bong te tua tur phula kal to lo tur bong te tua tur ole eng ma om to lo ve lal kan ni hi a à, mel kha in lo huim nuam lu tuk Less. Ice. hộ tình bốc cái lốm lề. We are calling the shot. eng man min khoi thei lo min chuột tiêu ru min chuột tiêu ru kong si ra ding ru ki ma ni min ti lia ding mai ro kan ding thei thei nem lấy rồi anh nghe yang mà lệ anh nu tất cả anh rút xuống anh nghe yang kan zik lak kan hotir dai don dia. an nun dan chu kan hriat vek kha ion reng mi khala kan yem apoita te pin kot vek kan thi kan thi vek do breaking news story. ฮันเอ็นเวเตะเขาเวลที่บวยเจ้าโตช่างทารเฮานุนดานเอมเอมพิจูโอเฮ้กันการนี่บ่วงเกกับมูกันการะบ่วงอมบ่วงเกนี่โนราบีดีกันเนี่ยเองไงสวยอมเสียกะการทีวีอะกับมัออะช่วงอะบ่วงอมบก ka tuk ver pawna bawng ka mu a in zawm ka ring tlat ka rawn khawl nawn leh nghe nge yang geri an nalh hle mai a min man dawn min man dawn chiang nu tuk Tlanru, Minnemsu, Minnemsu. An tlan chede yani ya, um zero. Gray Badger, jump return We've got suspects inside. Man so lai ma ya, so na man ya, an lien le mai. Okay, here lien le mai ya. hiền ta u in ring thầy em mình lo mua em lộ cái này lâu anh nha. I am fearless baby oh, yeah. Fear. cái kia cái nốt chỉ linh cái chưa? anh à, ngay anh chỉ in cái tả lệ <laughs> ok Otis nắc tu zana anh à, ngay ô thiền ta u bên khanh hết tiếng hết tỷ về anh em <laughs> tiêu lộ mày cắn búa như mày tu na eng wang ai ti nge gan ni le ka pa ti dan ni wangin lo va in fiam dei ta chu ke man ka ti the lom deu lo chen gan ni lom i bula gan om hang a tha lom okay chen a à. in tur ka ron lak ang che ka lo ki le thu ang Come on back. I'm right here. Kalau om viang chu ai à ô tệ rèn mày biết bố có bị thấy đâu chứ à lồng <laughs> hắc lúc tệ à ta ta hắn nó thua rồi cái mà in cái chút thấy anh cái riêng ôi cái gì nào vẫn nay tắt mấy ing à à trời cái lỗ mẹ cái cái mà lỗ mẹ a moi ti ro i ti ve em ka <laughs> ir hi mo zanin hi o ni e a kapa khan ar si te a shnem em em a eng ang mi nge ani à, min shil te kapa mo aro pui tak zet ni thi sen in zom na kan nei lova min chara min en kolta à. a eng kim hi katana ti ve kani chung ko ka hriat chunani a kan in hun ber min dan min van lama ena chuan ar khian o ah nang uh, i mean if that's too personal you know if i'm if i'm overstepping like a, a boundary or you know what too bad cough it up <laughs> ole engin ye kan chanang o oh. pasal ka neya anuam em em a tuna chuan radio to ni mein ka sia ni khat chu thlipui na sat tak lo thoka phula besi nen kan oma mun sang deuh hi kan mu a ma ina kan ho chuan well an lo om to lo vek me ni ka ngai tu shem nang nen hian hun tha tak kan hmang dawn in ka hria been up for pa anymore. Onti sa dikem? Ipa ay yo anymore. <laughs> Alulu tuklat. Aay yo zo iringa mo. Otis. Kong e yom. Ichian tenen han nui velte. Abula han lo om nila chuan thil adang lam tu rania. Yom lo tiro aniem. Ờ. chuan ti hian in na siam ta ila kan lo kalanga min lo mu lo derang ran satlem te an bo zeu zewanga khovel kalpung thawalom kan thuruk ni ta sela chuan bena fapa thil dang ti tum mi nei chuan mo ka mu phak ran sa reng reng kapot dar vek thinang tuna hola an him vek ti sil ro nak tuk jana kan in mudon nia i thal hle mai pa ente paru pui takinia enge ka ngai tu po ka shelo na chin kha chuan i ai ko zo mai karinga ma se ching hne te kha midang ta ni ding zela itlu du mi lawa ti chuan ke chuan ka hlawani kapa ka hril thin che kha nangma ka ni si lova ma se ni thei ka cha ka ni ka ti thei lo kapa ka kalange poi ka tilut tuk liu kan thileng kima in kolanga a traffic mayang eng thil nge soi tuma ingoi mai thailo mi rik te roi ka du lo fania hey nang ni o ka oti san he mun ni chu asa tu mania eng nge ni ta ka thailo 어, 엔테, 낭래게 유치원 차별 갔니야? 니로 핍, 아톱도, 까깔돈. eng ma ni lo ina ngain lo omru otis iso yang zeling kan ti dona lom chu tak chu lom ka du lo chu tu man min ngai thau se ka du ni ngai tha su ka so yang in om zel su chuan ni soi du chu i thu ka noi lo chuan ni om don lo ti na mo khoi thi ka lo me anung le bok chu duke i hun ani e chi de ko khom la nang nin ke ai nin ti tha thei zo kang Otis i thu thu lom nun chen ve tur ka neya hela hi ka hun ni ve to love Hi. Hey. Inge nia otis. Ko ngayin eng ma ti in min chang su. Ente a boy nuai vek mai. Ina ani chuan ka puyang che. Pui che ka du. Ente ka khong zo vek to. Ni zan khan ching hnia de kha ka um bo thei lo wa. Eng ma ka ti thei lo. Zan an lo ka le do na tu ma ka veng him zo lo. Hetami te hin min ring vek to. Ma se pakhat po ka hum him thei lo. Otis, shuai tu cha chu alian ber emo, huai ber emo an ni lau. Midang te ngai tua na sa ber hi an ni mei. Ngai dan cha takani daisy. Ngai dan cha takani. Thil pakhat ka hrilang che. Besi kha ka ngai don khop mei. hi iti do na in ka shi tiam che. Masi hi shiala. ikalbo ani po in karing thau chati hi Otis! Otis! Oh, pek, yang ini ta? Eh, eh, Anla! Eh, local te otis chính ni ta kha an local eta hana te paruke mo pasari mo ven an ladda yania chuna an local ngay si rawa zana bak ka be se do no tian thini chu they played me enga engma otis mẹ mary an latel jing nye de chuan chaka. Mo? veng che o ka chak zong tak ka lo ki le ang kalau kal ve heta lo omro nang ma ai kal chuan an thatang che nie mai thei giờ nín lại à nắng ni hô win min ron zoom thì hi cả lồm thế mày in độ thấy na vàng in cả lồm bố na cho vẫn ấy chỉ na in văn môi tắc em arsa hi cả ngày na nia abi kín na phun hi Sual takin ni. Sual tar. Sual. sual mi sual pa in ai ngai tho kalbo san ro hey kapwal ka ei ti tuinan arte ka ei chungin hei hi lo chum ro u achan chu mi sual ka ni awangin arte ka da tharo dek วยเซนนักันในทาร์ตาโมอาร์เตข้าก็ชูสักพุทธเจงอ่ะอินเฮอร์ชูกินอาร์ดังฮิกันเลยอ่ะก็กลได้ตัวนั่นนี่จู่จู่เองกินไงดีอ่ะ thật rũ well, I know what's right. I got just one life. In a world that keeps on pushing me around, but I'll stand my ground and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand. won't back down. Khát tí khá anh mày. That should do. Well. Hiro hi hẳn anh tự. Kapu cái lâu cầu về lắm mô. Tu nạ thì khan mu la ít chuyện tê cái này la hi lầu thi rõ lê Watch this. Mi chak chu ma tan a dinga. Mi chak zok chu mi dang tan. Anum don le mei. lâu ôm rim cả sét lát cái tỷ đến khờ anh sẽ thế á ô nè cái rim hi nó lúc tụ à? cả cả bula ôm bula in chăm mà yang biểu right in nung mỗi tắc khờ cả lâu veng hông I mean your regular back hey tipa lung tên nhỉ cả Isipay temo.

You're a beast. You're mad. Let's do this. ibenga kaludon. Kabenga sa zoom, kabenga sa zoom. Oh, các vị bạn cấp bùi châu. Smack him! o l e olé. Venga, que tengo. Lungai su. Til c h a t a bitan ka nei. 牵手，格多尼。二嫂，美女。二嫂。 Hey, Otis! Indeng ro! Indung ka! من لفيم بنا فبا

Quite a night, huh? Nuam le me ya, check in gan tlen huna chuan mi thara lo tlan kol zek zek tong. Daisy mà le, nào về mẹ cái lom. Daisy? Nào này đó là lom. Inga nghe ni rin, a liền nghe te. A chaim. Kan lẹt lẹt thui ai, a hun ta cả kan thleng hoàn to lo vang. A cha đó nó tu otis. Miles, cậu mà ngay lom. lam na hmun tur phone in kan hrilh thei a

Otis. Kalau tak setani. Ing moi lau. A ah, lau om lau heta hi ka ome. And I'm here. Itan ka om ve bok nia. Ole a cha e tho khan la te le. anat me le mai i ngai tu thiam hle mai vok ka ni wangin min deu su nga tinge engma thlen lo a thadon ti ro o lâu tang ta sẽ anh tin nge i soyom zia chu bong pakhat le chân về mo chu tin cái soi lâu. i soi reng i soi chiang diuk chu cái soi em ni Cái in rol pe lâu. oh look nâu tế mi padu om ta takani pom ro a thalu tu aming tur lam te ka ngai dan chuan mo ben Hey little Ben. Itu Om Lutuk. Look at you. Look at my little buddy. Hankal otis kalau ngai tua kantana ithil ti te hi ro puisia rei lau te chu ilo la cham ve thengem hei kan soyange kadam chung chuan he huang chung hian engran sama ti nat an ni lawang kanal M M. Oh, gosh, I wonder why. Gosh, conditioner ka man Oh!